12597-fatvo. Ro'zadorning so'lak va balg'amni yutishi. Savol: Ramazonda so'lak ro'zani buzadimi yoki yo'qmi? Chunki men ko'p so'lak ajrataman, ayniqsa Qur'on tilovat qilganimda va masjidlarda. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ro'zadorning so'lakni yutishi, garchi u masjidda va boshqa joylarda ko'p va ketma-ket kelsa ham ro'zani buzmaydi. Biroq Agar u balg'amdek quyuq bo'lsa, yutmang. Buning o'rniga masjidda bo'lsangiz, ro'molcha yoki shunga o'xshash narsaga tuflab tashlang. Alloh muvaffaqiyat bersin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila a'zolariga va sahobalariga Alloh taolo salovat va salomlar yo'llasin. Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita 10-mujallad 270-bet. Agar balg'amni qasddan yutish joizmi deb so'ralsa, buning javobi quyidagicha: Balg'amni yutish ro'zadorlar uchun ham, boshqalar uchun ham haromdir. Chunki u jirkanch, shuningdek badandan chiqqan kasalliklarni tarqatishi mumkin. Ammo ro'zador kishi uni yutib yuborsa, ro'zasi buzilmaydi. Chunki u og'zidan tashqariga chiqmagan bo'lib, uni yutish ovqatlanish yoki ichish deb hisoblanmaydi. Garchi og'ziga kirgandan so'ng yutsa ham, ro'zasi buzilmaydi. Sharhul Mumti' 6 jild 428-bet. Vallohu a'lam.